Трэба было яшчэ адгуляць вяселлем. Мане і сама гаварыла пра гэта, бо не хацела адмовай укрыўдзіць бацькоў і брата. Алесь гаварыў, каб зрабіць гэты вясельны абед пасля, праз нейкі час, калі ўжо гэтак трэба, але ўсё ж згадзіўся. Маня прасіла яго не псаваць добрага настрою яе родным алесь адчуваў вялікую змену ў сваім жыцці. Перажывалася мяжа між дзвюма часткамі жыцця. Пачыналася новае, невядомае раней. Цяпер больш як раней усялякіх думак з'яўлялася ў алесе. Гэтак мусіць і дед мой бацька перажываў думаў іначай, перажываў, мусіць, нешта падобнае, усё падобна. А што я зрабіў, каб змяніць жыццё, каб іначай жыць, каб не быць ва ўладзе горкага бацькаўскага лёсу. Бо дрэнна жыў бацька. Ён быў задумёны, і гэтак як ніколі раней сталы у гэтыя першыя дні, шмат гаварыў аб усім з манею. Адчуваў з горасцю, як шмат чаго ў ім не зразумее яна, і ўпартая думка апанавала ім. Неяк іначай жыць, каб мелая на час вучыцца і зраўняцца з ім. І ў гэтыя хоць кароткія, але горкія хвіліны вобраз ганны, мучыў яго, не даваў яму спакою. Пасля спашанае думаў пра вольку, А пасля прайшло ўсё гэта, прытупілася, знікла, прыйшла радасць блізкасці мані. Сілу і добрае сэрца адчуў у яе хадзіў з ёю на адчыненыя сходы ячэйкі, хацеў, каб здружылася яна з волькаю, і новыя жаданні дзейнасці і працы апаноўвалі ім. Маці гаварыла: « Цяпер сынок на вясну трэба думаць пра новую хату. Вельмі ж старая гэтая, яшчэ дедаўская. Ён адказваў добра мама, а сам усё думаў пра гэтыя мацерыны словы. Маня запытала раз, чаму ты неяк невыразна гаворыш маме пра хату, адказаў: Невядома, як будзе, чаму? Можа, на вясну будзем перамерваць усё і зямлю і пляцы. У вас жа мералі ў гэтым годзе. Адзін кавалак усё нанова. Як ведаеш, і глядзела з вераю, сілай і каханнем у вочы яму. Гэта было апошнім адвячоркам. Цямнелі праз вокны дрэвы, неба адчувалася высокім, прасторным, пачынаў ісці з поля вецер. Алесь прыгалубіў маню, гладзіў па валасах. Хацелася гаварыць ёй пра тое, як разам будуць жываць гразь і крыўды жыцця. Як гэтая бацькаўская хата пакіне па сабе чорную памяць, пачаў гаварыць ёй, доўга гаварыў. Ты нейкі як бы сумны алеська. Не, так, настрою тебе гэтакі зажурыўся пройдзе не заўсёды ж быць вясёламу вельмі я гэта ведаю усміхнулася ціха слаўна як бы вінавато неяк будем жыць алеська добра ўсё будзе добра будь весялейшым буду мы і повесялеў. Павесялелі абое смяяліся. Чаго ты сумаваў кагадзе? Успомніў быў бацьку, думаў пра хату гэтую, без падлогі, Пра тамаша думаў. Бывае гэта з чалавекам, ведаеш. Цяпер пераламалася юнацтва, поўным стало яно на поўдні сваім стала слаўна мы пожывём с табою слаўна ты верыш у гэта бачу добра ведаеш я вот думаю что не будзе у нас тых дробных непрыемнасцей и якія не давалі жыць нашим бацькам. Я рада с табою. Яшчэ гаварылі шмат доўга, пайшлі да волькі, ішлі з мрочнаю ціхай вуліцаю, з поля дыхала ветрам мяккім шырокім. Абвяваў ветер твар, весяліў сэрца, сінеў змрок вечарам каб хутчэй вясна. Шмат яшчэ вёснаў будзе. Глянула з падзякаю яму ў твар, выклікала ў яго радасную усмешку. Пайшлі ж парчэй. Што там у нас цяпер дома робяць? Не адвыкла яшчэ. Не то, што думаюцца. Бацька твой вясёлы. Так, это ён. <laughs> гаваркі гэтакім. Калі бяда якая, дык паспявае посмяецца, хоць на сэрцы ка ты скрабуць. Мой бацька не гэтакі быў. Калі што якое нядобрае, дык бывала нудзіць і маўчыць. Ішлі поплеч, цесна адно пры адным як у ногу мы ісці злаўчыліся трэба ж гэтак будзем ісці вялікую сваю дарогу слаўную дарогу